Tídia, senta aqui, me espera que eu vou trabalhar, tá? Menino, levanta, isso é hora de dormir. Acorda, precisa arrumar o quarto. Eu preciso arrumar o quarto. Levanta. vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Quando ela dança, essa menina é da aula. Senta pra caramba, essa menina escangalha. Mas chegando no baile funk, ela sensação. Um shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que pabatão, pabatão grandão. Que pabatão, pabatão grandão. Que pabatão, pabatão. Ai, pabatão, meu Deus, pabatão grandão. Que pabatão, pabatão grandão. Que pabatão, pabatão grandão. Que pabatão, pabatão. Ai, pabatão, meu Deus, pabatão grandão. Que pabatão, pabatão grandão. Que pabatão, pabatão grandão. Que pabatão, pabatão. Ai, pabatão, meu Deus, pabatão grandão. Ai, ai, ai, ai. Desde KR3, tá lançando mais uma danada. Quando ela dança, essa menina é da aula senta pra caramba. Essa menina escangalha, mas chegando no baile funk, ela é a sensação. O shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que pabatão, pabatão grandão. Que pabatão, pabatão grandão. Que pabatão, pabatão. Ai, batão, meu Deus, pabatão grandão. Que pabatão, pabatão grandão. Que pabatão, pabatão grandão. Que pabatão, pabatão. Ai, pabatão, meu pro botão grandão. E pro botão pro botão grandão. E pro botão pro botão grandão. E pro botão pro botão. Ai, pro botão, meu Deus, pro botão grandão. Ai, ai, ai. É aqui, caçua, neguinho! E DJ KR3, tá lançando mais uma danada. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,